محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخوة في طلب العلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون baada ya kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana wasi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea kujifundisha mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu na leo tunaendelea na somo la eh, la la, la, la hadithi wiki iliyopita tulikuwa tumesimamia kwenye hadithi nambari tisa leo tunaingia kwenye hadithi ya kumi na faliyaqra alqari بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم طيب الحديث العاشر حديث يقومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala hakika ya Abu Huraira amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama inna Allah ta'ala tayyibun hakika Allah subhanahu wa ta'ala nzuri inna Allah ta'ala tayyibun hakika Allah subhanahu wa ta'ala nzuri la yakbalu illa tayyiban hakubali kwa kizuri la yakbalu illa tayyiban hakubali kwa kizuri wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina na hakika Allah amewaamrisha waumini kwa kile alichowaamrisha mitume وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين حقيقه الله أما امامرش واؤمن بكل الذي امرش متومه فقال اسما يا ايها الرسل إذ متومه يا ايها الرسل إذ متومه كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات كلوا من واعملوا صالحا nafanyeni matendo mazuri wa'malu salihan nafanyeni matendo mazuri وقال تعالى ناقسم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجلوا امين يا ايها الذين امنوا اجلوا امين قولوا من طيبات ما رزقناكم قولوا ketika vizuri tulivyokuruzukoni Uh, kulu min tayyibati ma razaqnakum kuleni katika vizuri tulivyokuruzukuni kulu min tayyibati ma razaqnakum kuleni katika vizuri tulivyokuruzukuni thumma dhakara ar-rajula kisha akamtaja mtu thumma dhakara ar-rajula kisha akamtaja mtu yutilu safara amerefusha safari au anarefusha safari safari yake ni ndefu ash'atha nywele zake ziko tim tim ash'atha nywele zake ziko tim tim akbara ana mavumbi akbara ana mavumbi yamuddu yadayhi ila samaa ananyanyua mikono yake mbinguni yamuddu yadayhi ila samaa ananyanyua mikono yake mbinguni ya rabbi ya rabbi anasema ewe allah ewe allah ewe mola wangu ewe mola wangu ya rabbi ya rabbi ewe mola wangu ewe mola wangu wa mat'amuhu haramun hali ya kuwa chakula chake ni haramu wa mat'amuhu haramun hali ya kuwa chakula chake ni haramu wa mashrabuhu haramun na kinywaji chake ni haramu wa mashrabuhu haramun na kinywaji chake ni haramu wa malbasuhu haramun na nguo zake ni haramu wa malbasuhu haramun na nguo zake ni haramu wa ghudhiya bil haram na amirishwa haramu wa ghudhiya bil harami na amirishwa haramu fa anna yustajabu lahu vipi atajibiwa fa anna yustajabu lahu vipi atajibiwa رواه مسلم hadithi امي al الامام مسلم طيب هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال اتكيه ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع متوم صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب حقيقه الله سبحانه وتعالى نذور طيب اي طاهر منزه عن النقائص طاهر منزه عن النقائص طاهر منزه عن النقائص Allah subhanahu wa ta'ala tayyibu ni mzuri ay tahir ametwaharika tahirun ametwaharika yuko tahara yuko safi munazzahun 'anil naqa'isi ametakasika kutokana na mapungufu munazzahun 'anil naqa'isi ametakatika kutokana na mapungufu kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri ametakatika na mapungufu ana mapungufu la yakbalu illa tayyiban hakubali isipokuwa kizuri la yakbalu illa tayyiban hakubali isipokuwa kizuri eh, min al-aqwali wal a'mali wa ghayriha min al-aqwali wal a'mali وغيرها من الأقوال والأعمال وغيرها من الأقوال والأعمال وغيرها فطيب من الأعمال فطيب من الأعمال فطيب من الأعمال فطيب من الأعمال ما كان خالصا لله ما كان خالصا لله ما كان خالصا لله موافقا للشريعه موافقا للشريعه موافقا للشريعه لما قال ولا يقبل الا طيبا لا يقبل الا طيبا hakubali isipokuwa kizuri min alaqwali walamal wa ghayriha katika maneno na vitendo na vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala maneno hayakubali isipokuwa yale mazuri maneno Mola hayakubali isipokuwa yale mazuri maneno ya sawa ama yale maneno yasiyokuwa mazuri yasiyokuwa ya sawa Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali abadan wal amali na vitendo katika vitendo Allah subhanahu wa ta'ala bali vitendo vizuri hakubali kila uh, vitendo ambavyo mtu anavyofanya la anakubali vitendo vizuri kwa kama vitendo vya mtu yote ni vizuri ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali vile visivyokuwa vizuri ana virudishwa kwa mwenyewe aliyofanya hivyo vitendo wa ha na vinginevyo na vinginevyo ambao tutakuja kuvitaja uh, baada ya muda mfupi fatayyibu min al-a'mal wa mazuri katika matendo fatayyibu min al-a'mal mazuri katika matendo ma kana qalisan lillahi ni yale ambayo yanakuwa kwa ajili ya mtu kutafuta uh, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala yani yale ambayo mtu anayafanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah anamtakasia Allah hafanyi kwa ajili ya kitu kingine isipokuwa yeye anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala muwafiqan lisharia yenye kuwafiki sharia muwafiqan lisharia yenye kuwafiki sharia kwa matendo mazuri ni yale ambayo yanafanya kwa ikhlas na yanafanywa kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alipofundisha watu wafanye kwa hiyo si kila matendo tu yanakubaliwa la yanayokubaliwa ni matendo mazuri na matendo hayawe mazuri isipokuwa pale yatakayofanywa kwa ikhlas na yatakayofanywa kwa hali ya kuwafiki sheria ya dini ya Kiislamu طيب والطيب من الاموال والطيب من الاموال والطيب من الاموال والطيب من الأموال ما اكتسب على طريق حلال ما اكتسب عن طريق حلال ما اكتسب عن طريق حلال ما اكتسب عن طريق حلال وطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال عن طريق حلال na nzuri katika mali wa tayyibu min al-amwal na mzuri katika mali maktusiba an tariqi halali ni zile ambazo zimechumwa kwa njia ya halali maktusiba an tariqi halali ni zile ambazo zimechumwa kwa njia ya halali mali nzuri ni zile ambazo zimechumwa kwa njia ya halali ama zile ambazo zimechumwa kwa njia ya haram sio mali nzuri hizo si mali nzuri wala ah, hazipewi sifa ya tayyib bali zinapewa sifa ya al khabith kwa hiyo mali ambayo inatakiwa kuwa ni nzuri ni ile mali ambayo mtu ameitafuta kwa njia ya halali njia ya sawasawa si njia ya wizi wala njia ya udanganyifu wala njia ya wizi wala njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaiharamisha kama vile riba na mfano wake mali nzuri ni ile ambayo inapatikana kwa njia ya halali la yakbaru illa tayyiban akubali isipokuwa kizuri wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini kwa kile alichowaamrisha mitume Allah amewaamrisha waumini kile kile ambacho amewaamrisha mitume fahum yani ay eh, almu'minun fahum ahlun aliyuwajjaha ilayhim ma amara bihi ar-rusul fahum ahlun أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل فهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به آه، الرسل ما أمر به الرسل فهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل ويجوز أن يكون فهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل ما أمر به الرسل إذا يجوز أن تقول فهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل أو فهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل ومن وهو نستهيل زيد فهم أهل وهو نستهيل زيد أن يوجه waelezwe ani wajaha waelezwe ilayhi wao ma umira bihi rusul yale walioamrishwa mitume waumini wao wana haki zaidi ya kuelezwa yale ambayo wameamrishwa mitume wana haki zaidi ya kupewa taujihi au katika mambo ambayo wameamrishwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala fakala Allah امتيما فقال الله متيما ذلك القران يا ايها الرسل اي متومه كلوا من الطيبات كلني كاتيكا بزوري او كلني بزوري كلوا من الطيبات كلني بزوري او كلني كاتيكا بزوري كلني بزوري او كلني كاتيكا بزوري ما هي الطيبات هي ما احله الله هي ما أحله الله هي ما أحلها الله هي ما أحلها الله هي ما أحلها الله واقتصبت عن طريق شرعي هي ما أحلها الله واقتصبت عن طريق شرعي هي ما احلها الله وقسمت عن طريق شرعي هي ما احلها الله وقسمت عن طريق شرعي كلوا من الطيبات كلين بذوري او كلين كتك بذور بذور نبيبي نبيله اليو بحلاله الله هي ما احلها الله نبيله اليو بحلاله الله waktusibat an tariqin shar'i na vikatumwa kwa njia ya sheria waktusibat an tariqin shar'i na vikatumwa kwa njia ya kisheria thumma qala wa'malu salihan nafanyeni matendo mazuri wa'malu salihan fanyeni matendo mazuri matendo mazuri ni yapi ma jamaa baina al ikhlasi wal-mutabaha ما جمع بين الاخلاص والمتابعه ما جمع بين الاخلاص والمتابعه ما جمع بين الاخلاص والمتابعه matendo mazuri ni yale ambayo yamekusanywa yamekusanya baina ya ikhlas na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ma jamaa baina al walmutabaa ni yale ambayo yamekusanya بين ya ikhlasi na mutaba na mutaba طيب وقال تعالى ما اكتم الله وقال تعالى ما اكتم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم يا ايها الذين امنوا اني مؤمن قولوا من طيبات ما رزقناكم قولين ketika vizuri tulivyokuruzukoni قولوا من طيبات ما رزقناكم قولين ketika vizuri tulivyokuruzukoni كما قال الرسول اما قال قولوا من طيبات ما رزقناكم كما قال للرسل كما قال للرسل كما قال للرسل كما alivyosema kuambia mitume kama qala lirrusul kama alivyosema kuambia mitume kwa nini mitume aliwaambia ya ayuha ar-rusulu qulu min at-tayyibat Waumini akwambia ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kwa hiyo akawaambia waumini kama vile alivyowaambia mitume. Thumma ذكر الرجل ثم ذكر ثم ذكر الرجل ثم ذكر الرجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا ثم ذكر الرجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا هبا متوم صلى الله عليه وسلم انا بيجي مثال متوم هبا انا بيجي مثال ثم ذكر الرجل كيشا اكم تجم ثم ذكر الرجل كيشا اكم تجم يطير السفره anarefusha safari safari yake imekuwa ni ndefu na safari kuwa ni kuwa ndefu ni katika sababu za kujibiwa dua yutiru safara safari yake imekuwa ndefu anarefusha safari na kurefusha safari ni katika sababu za kujibiwa dua ash'atha fi sha'ri ash'atha fi sha'rihi ash'atha fi shari yuko timtimu kwenye nywele zake hasha hapa fi shari yuko timtimu kwenye nywele zake yani nywele zake ziko timtimu akbara min turabi akbara min turabi ana mavumbi kutokana na udongo akbara min turabi ana mavumbi kutokana na udongo yamuddu yadaihi ila sabaa anajinyua mikono yake mbinguni yamuddu yadaihi ila samaa ananyanyua mikono yake mbinguni kwanza nywele zake ziko chimchim ana mavumbi na hivi tuyuri ni katika sababu za kujibiwa dua ya mtu yadaihi ila samaa ananyanyua mikono yake mbinguni pia ni katika sababu za kujibiwa dua ya mtu yadaihi ila samaa ananyanyua mikono yake mbinguni kufanya hivyo ni katika sababu za kujibiwa dua ya rabbi ya rabbi anasema ewe mula wangu ewe mula wangu narudia rudia haya maneno hii ni katika sababu za kujibiwa dua pia lakini anafanya hayo yote yani ananifusha safari yuko tim tim kwenye nywele zake ana mavumbi ananyenyua mikono yake mbinguni anasema ya rabbi ya rab anafanya hayo yote wa huu haramu aliyakuwa chakula chake ni haramu amkutanya sababu za kujibiwa dua lakini chakula chake ni haramu mataamuhu haramu chakula chake ni haramu wamashrabuhu haramu na kinywaji chake ni haramu wamashrabuhu haramu na kinywaji chake ni haramu wa malbasuhu haramu na mavazi yake ni haramu aliposema wa mat'amuhu haramun haramun lidhatihi au likasbihi haramun lidhatihi au likasbihi haramun lidhatihi au likasbihi kile chakula chake ni haramu chenyewe ni haramu au kimechumwa kwa njia ya haramu chakula chake ni haramu huenda nakula mizoga au anakula vyakula ambavyo vimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo vile vyakula vyenyewe anavyokula ni haramu au chakula chake ni haramu kwa sababu amekipata kwa njia ya haramu chenyewe ni halali lakini kakipata katika njia ya haramu kama ilivyokuwa wali wali ni halali lakini akapata kwa njia ya haramu hali zote mbili zinaingia sawa sawa hicho chakula ni haramu chenyewe au ni haramu kwa sababu amepata kwa njia ya haramu wa matwamuhu haramu na chakula chake ni haramu wa mashrabuhu haramu na kinywaji chake ni haramu haramu lidhatihi au likasbihi haramu lidhatihi au likasbihi haramu لذاته au likasbihi haramun lidhatihi au likasbihi kile kinywaji ni haramu chenyewe au amechuma kwa njia ya haramu chenyewe ni haramu kama kwa pombe na mfano wake au amechuma kwa njia ya haramu mtu ameenda kuiba pesa akaenda kununua kinywaji au ametumia njia ya udanganyifu akaenda kununua kinywaji amefanya njia isiyokuwa ya sawasawa akapata hicho kinywaji wakati huo kitakuwa ni haramu wa malbasuhu haramun na mavazi yake ni haramu malbasuhu haramu na mavazi yake ni haramu mavazi aliyovaa ni haramu haramun lidhatihi awil likasbihi haramun lidhatihi awil kasbihi haramun lidhatihi awil kasbi hayo mavazi ni haramu yenyewe kama ilivyokuwa dhahabu na hariri awil kasbihi au njia ambayo imetumika kupatikana hayo mavazi ni haramu au ni kasbihi au kichumo ambacho kimesababisha hayo mavazi kupatikana ni kichumo cha haramu ni mfano mtu akachukua riba riba hakuna mashaka ni haramu kisha kwenye hiyo mali ya riba akaenda kununua mavazi yale mavazi yanakuwa ni haramu kwa sababu yamepatikana kwa njia ya haramu yamepatikana kwa njia ya haramu au mtu umefanya ukorofi au umemkorofisha huyo kaenda zako kununua mavazi yale mavazi yanakuwa ni haramu umeenda kumdanganya yule ukaenda kununua mavazi hayo mavazi yanakuwa ni haramu kwa kule kupatikana kwa njia za haramu kwa kule kupatikana kwake kwa njia za haramu hayo mavazi yanakuwa ni haramu waghudhiya bil haram na amelishwa haramu waghudhiya bil haram na amelishwa haramu kaifa dhalika ay taghadha bil harami الحاصل من فعل غيره تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره amekula kutokana na haramu iliyopatikana kwa kitendo cha mwingine amekula yeye kitu cha haramu ambacho kimepatikana hicho kitu kwa njia ya haramu ambayo ameifanya mtu mwingine fa'anna yustajabu lahu vipi atajibiwa fa'anna yustajabu lahu vipi atajibiwa fa anna fa anna anna ismul istifham anna ismul istifhami ismul istifham والمراد به الاستبعاد والمراد به الاستبعاد الاستبعاد والمراد به الاستبعاد والمراد به الاستبعاد اسم الاستفهام والمراد به الاستبعاد anna ni ismu al-istifham ni jina la kuulizia lakini makusudio yake hapa wal muradu bihi na makusudio yake hapa al-istibadu ni kile kitu kuwa mbali al-istibadu kile kitu kuwa mbali kile kitu kuwa mbali kutokuwa na uwezekano na si hapa bali sehemu nyingi ikitumika anna inakuwa maana hiyo ya al-istibadu hata Maryam anasema anna yakunu li walad ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا vipi takuwa na mtoto aliyekuwa sijaguswa na mwanaume na wala sikuwa baghi kwani ni sibaa swala kuonekana yeye kuwa uh, na mtoto hali ya kuwa jafanya tendo la ndoa na mwanaume yoyote na wala hajawahi kufanya uchafu vipi yeye apate mtoto anna ismu listifham wal muradu bihi al istibad kwa hiyo fa anna yustajabu lahu vipi vipi atajibiwa yani pamoja na kwamba huyu mtu amekusanya sababu za kujibiwa dua lakini tu maadamu amefanya vitu ambavyo vimeelezwa katika hii hadithi basi inakuwa ni ngumu yeye kujibiwa dua Tuk tuk وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث التحذير من أكل الحرام التحذير من أكل الحرام التحذير من أكل الحرام وشربه وشربه ولبسه ولبسه والتغذي به والتغذي به katika حديثي كنا matahadharisho kutokana na ulaji wa haramu na unywaji wake na uvaaji wake na kula kwake yani unywaji wa haramu uvaaji wa haramu na mtu kula vitu vya haramu kwa hiyo katika hii hadithi kuna hayo matahadharisho kwa hiyo Allah hakubali kukua vizuri ikiwa na maana kwamba sio kuwa vizuri Allah subhanahu wa ta'ala havikubali اكتب ما يلي فيه أن الله قسم الأعمال فيه أن الله قسم الأعمال فيه أن الله قسم الأعمال والأقوال والاعتقادات أن الله قسم الأعمال والأقوال والاعتقادات فيه أن الله قسم الأعمال والأقوال والاعتقادات والمناهج والمناهج والمناهج والناس والناس والجن والجن والأطعمة والأطعمة ولا أطعمة والأشربة والأشربة والثياب والثياب إلى طيب وخبيث ila tayyibin wa khabir fi katika hii hadithi anna Allah ta'ala qassama al-a'mal hakika Allah subhanahu wa ta'ala amegawa matendo wal aqwala na maneno wal i'tiqadati na itikadi wal manahija na manahi manhaj wan nasa na watu waljinna na majini walat'ima na vyakula walashriba na vinywaji wathiaba na nguo ila tayyibin wa khabithin kwenye mafungu mawili ambayo fungu la kwanza ni tayyib na fungu la pili khabith kwa hiyo katika amal matendo ambayo watu wanayafanya kuna matendo mazuri ambayo yanasifika kwa sifa ya tayyib na kuna matendo mabovu ambayo yanapewa sifa ya al-khabith kwa matendo ya watu yalingana kuna watu matendo yao mazuri na kuna watu matendo yao si mazuri kadhalika al-aqwal Allah subhanahu wa ta'ala kagawa maneno katika mafungu mawili kuna matendo mazuri na kuna matendo yasiyo kuna maneno mazuri na kuna maneno yasiyokuwa mazuri kuna maneno mazuri na kuna maneno yasiyokuwa mazuri wale itikadati na itikadi itikadi ambazo watu wanaitakidi ndani ya nyoyo zao kuna itikadi ambazo ni mzuri na kuna itikadi mbaya Allah kagawe kuna itikadi nzuri na kuna itikadi mbaya wal manhaj na manhaj manhaj ambazo <clears throat> watu wao wanakuwa nazo katika maisha yao kuna manya kuna manhaji ambazo ni nzuri kama nilivyokueleza ya sunna wal jamaa na kuna manhaji ambazo ni mbovu kama zilivyokuwa manhaji za uh, al-ikhwan muslimun na nyinginezo kama ilivyokuwa manhaji za tabligh na yale makundi mapotovu kama alivyokuwa masufi na wengineo kwa kuna manhaji ambayo ni tayyib na kuna manhaji ambazo ni khabitha kuna manhaji ambayo ni mzuri na kuna maraji ambazo ni mbovu wana na watu Allah subhanahu wa ta'ala ameongea watu katika mafungu mawili kuna watu wazuri na kuna watu wabovu wabaya kuna watu wazuri na kuna watu wabaya watu wazuri wenyewe wako vizuri nyoyo zao ziko sawa maneno wanayoyatamka yako sawa na itikadi zao ziko sawa hawa ni wazuri halafu kuna watu wabaya itikadi zao bovu wenyewe bovu maendeleo wanayozungumza mabovu nyoyo zao bovu na kila kitu chao ni kibovu so kuna watu wazuri halafu kuna watu wabaya kadhalika majini wako majini wazuri na kuna majini wabovu wabaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kagawa katika hali ya namna hiyo tagawa katika hali ya namna hiyo وفي الحديث ايضا وفي الحديث ايضا ذكرت اسباب اجابه الدعوه وفي الحديث ايضا ذكرت اسباب اجابه الدعوه وفي الحديث ايضا ذكرت اسباب اجابه الدعوه katika hadithi pia kumetajwa sababu za kujibiwa dua katika hii hadithi kumetajwa sababu za kujibiwa dua السبب الأول السبب الأول السفر مع إطالته asafaru ma'a italatihi safari pamoja na kurefuka kwake asafaru ma'a italatihi safari pamoja na kurefuka kwake safari ni katika sababu za kujibiwa dua na vile vile inapokuwa ni ndefu ile safari katika sababu za kujibiwa dua kwa hiyo mtu anapokuwa safarini ajitahidi kuomba dua kwa sababu msafiri yeye uh, anakuwa yuko katika sababu za kujibiwa dua وسبب الثاني كونه أشعث أغبر كونه أشعث أغبر كونه أشعث أغبر kuwafuata huyo msafiri yuko timtim na ana mavumbi kaunuhu ash'atha kuwa kwake nywele zake ziko timtim akbara na ana mavumbi kuwa katika hali hiyo ni sababu uh, uh, za kujibiwa dua ni sababu za kujibiwa dua wa kaunuhu yamuddu yadayhi bidua hada sababu thalith wa kaunuhu yamuddu yadayhi bidua'i وكونه يمد يديه بالدعاء وكونه يمد يديه بالدعاء na kuwa kwake ananyanyua mikono kwa dua wakaunuhu yamuddu yadayhi biddu'a na kuwa kwake ananyanyua mikono kwa dua mtu anapokuwa ananyanyua mikono kwenye dua hii ni katika sababu za kujibiwa dua kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaona aibu mja wake anaponyanyua mikono kumuomba ile mikono kurudi sifuri kwa hiyo kunyanyua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu za kujibiwa dua wa kaunuhu yunadi rabba wa kaunuhu yunadi rabbahu wa kaunuhu yunadi rabbahu وكونه ينادي ربه بربوبيته وكونه ينادي ربه بربوبيته وكونه ينادي ربه بربوبيته مع الحاله على ربه مع الحاله على ربه مع الحاله على ربه مع الحاجه مع على ربه مع الحاجه على ربه بتكرار ذلك بتكرار ذلك بتكرار ذلك نا سبب يعني ambayo imetajwa katika hadithi ni kwa kwake anamuita mola wake wa rabbahu na kuwa kwake amuita Mola wake birububiyatihi kwa rububia yake yani ya rabbi ya rabbi maa ilhalihi ala rabbih bitakrar dhalika pamoja na kufanya ilhali kwa Mola wake kwa kurudia rudia maa ilhalihi ala rabbih bitakrar dhalika pamoja na kufanya ilhali juu ya Mola wake kwa kurudia rudia mtu kurudia rudia masala yake aliyokufunayo ni sababu ya kujibiwa dua sio naomba mara moja tu la rudia rudia kwa sababu wewe unahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo fanya ile ahadi katika dua hizi ni sababu ambazo zimetajwa katika hadithi lakini vile vile pamoja na kutajwa hizo sababu ikiwa mtu yeye atakuwa hali vizuri na kama itakuwa hali vizuri na kama itakuwa habari vizuri itakuwa sasa amefanya kitu ambacho kinakuwa ni hai na kujibiwa dua yani hata kama haya inakusanyika mtu safari yake ni ndefu pia nywele zake ziko timtim ana mavumbi ananyanyua mikono yake mbinguni anamuita Mola wake anafanya ile hai katika dua lakini kama yeye atakuwa na kula haramu kama yeye atakuwa na baa haramu kama yeye itakuwa anakunywa haramu hii itakuwa ni mbaya kizuizi cha yeye kutokubalika dua yake kwa hiyo kana ikawa sababu kwamba sisi kila siku tunaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini dua zetu hazikubaliki kwa nini kwa sababu inawezekana ima katika vyakula tunavyokula ni haramu au katika vinywaji tunavyokunywa ni haramu au mavazi yetu tunayovaa ni haramu kwa itakuwa wenyewe tunajitengenezea kizuizi cha kuto kukubalika dua zetu kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kukua vizuri wewe unapokuwa unakula vya haramu unapokuwa unakunywa vya haramu na unapokuwa unavaa vya haramu wewe utakuwa si mzuri wakati huo kwa hiyo hata zile dua zako unazoomba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukubali hawezi kukubali hawezi kukubali kwa hiyo sisi kama waislamu tunatakikana kula vitu tunatakikana kunywa vitu vizuri vinywaji vilivyo vizuri ila takikana tuvae mavazi na kujaribu familia zetu kudhilisha vitu vya halali kujitahidi kadri tunavyoweza familia zetu kulisha vitu vya halali na si vitu vya haramu riziki yetu ambayo tunaitafuta kila siku tujaribu kupita katika mapito ya halali njia za kutafuta riziki ziwe za halali zisiwe za udanganyifu wala zisiwe zile njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kaziharamisha unapokuwa wewe umeadhiniwa na kuwekwa sehemu simamia hapa kuwa mwaminifu usije ukawa kidokozi usije ukachukua chako mapema na kuna watu wanakuwa na fikra kama hizo mtu anajikana akapewa ah, sehemu kusimamia simamia hiki kitu ile kitakachopatikana tutaangalia baadaye nagawana vipi au nitakupa vipi wewe usije ukadokoa kitu hapo kwa sababu utakapokuwa umefanya hivyo wewe utakuwa umechukua kitu cha haramu ukienda kula unaenda kula kitu cha haramu mtu amekuachia kitu akwambia uza hiki kitu kwa bei kadha uza kwa bei hiyo hiyo uza kwa bei hiyo hiyo ukipunguza ile bei ambayo umekuachia hicho kitakachokuwa kimepungua wewe na vidoli yaani mfano gunia la mchele akwambia uza sabini wewe ukauza 65 hiyo tano lazima ulipe na kama nikwambia uuze 70 wewe ukaenda kuuza 75 inabidi 5000 mtu mwingine ukichukua umechukua wa hapa kwa hiyo lazima tuwe waaminifu sehemu ambazo tumeachiwa kadhalika hata kazi zetu ambazo wenyewe tunazifanya ziwe halali hivi ndivyo ambavyo sisi inatakikana tuweze kuwa kwa majukumu ambayo tunapewa tunasimamia katika hali ya uzuri na ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah yeye mara nyingi siku ambazo alikuwa anakosekana kwenda darasani kusomesha alikuwa anasema punguzeni katika mshahara wao kwa hata sisi walimu ambao tunapewa majukumu katika misikiti katika maraki lazima tusimamie tusimamie yale majukumu tuliopewa katika haki kama kuna kitu ambacho tunachopata kwa ule muda ambao tunatumia lazima tusimamie katika hali nzuri si kwa uzembe wala kutoroka kwa hiyo kila mtu katika majukumu yake aliyoko kunayo atumie njia nzuri mkulima tumie njia nzuri ni kwako sijadana kaingiza mambo ya shirki wala ukaenda kuiba mipaka ya wenzako ukaenda kuiba ardhi na yeye wenzako ukatia kwako usifanye hivyo huko mashambani kama wewe ni mfanyakazi wa ofisini tekeleza amana kama ilivyo uko dukani wewe biashara ni ya kwako simamia katika njia halali kama umewekwa kuwa mwadilifu kuwa mwaminifu usifanye hivyo maisha yetu inabidi yawe hivyo na lazima tuadabike katika njia za namna hiyo na si kinyume na hivyo ah hizi ndio taariki ambazo uh, nilifanya intikaa katika baadhi ya vitabu kwa ajili ya kuzileta katika hii hadithi ya kumi hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ambayo iko katika sahihu uh, Muslim na tunasimamia hapo kwa wiki hii tutaendelea wiki ijayo insha Allah